umuyobozi w'imana genekezwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi umwaka wa bibiri na mirongo na rimwe n'umwanya tubashikiriza amakuru bavuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira mu gujejwe ukuri no kurekuriranira wibutsa ko igikorwa cyawo hari umugambi w'ubutungane bunywanisha mukuru w'uwo mugwi bivuze nyuma yaho ah, harabibaza ruhara rw'ubutungane mu gikorwa cy'umugwi severa murabyumva muri ano makuru mugira amashyikizo na geride agahimbare mbwa bw'ibyuma hari eri kubimanika imana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro udasiba kuba ikaze muri makuru duhera mu bijyanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara mu gujejwe ukuri no kurekuriranira wibutsa ko igikorwa cyawo ari umugambi w'ubutungane bunywanisha bishyikirizwa n'uburongoye uwo mugwi Pierre Clavin ndayicariye mu gihe hari abibaza uruhara rw'ubutungane mu bikorwa by'uwo mugwi Pierre Clavin ndayicariye amenyesha ko ihangiro ry'uwo mugwi ari uguha ijambo abakozwe ko n'ibyacika i Burundi no gufasha kugira haboneke umubano mwiza Pierre Clavanda yicariye ari kuri mikoro mugenzi wacu Arte Kabawushi uyu mugambi mu majambo y'ubuhinga bawita umugambi wa justice transitionnelle ubutungane butari burya bwa Classic, ubutungane butari burya bw'abacamanza ubutungane buje kugerageza gusanasana imitima yahahagutse imanza uzijyanye mu butungane bacakubwira yuko imyaka yarenganye bimwe biyita l'action publique éteinte canke cyo bita amadere forclus forclusion des délais justice transitionnelle ije guha umwanya e reconciliation mugabo hagati mucokezemo pardon babishoboye gusaba igigongwe hagati mucokezemo reparation nimba leta izobishobora hagati mushiremo dialogue mushiremo ibindi bikorwa byose bifasha la coexistence la cohabitation pacifique yaremeje impinyanyuro y'ibwirizwa rigenga igipolisi cy'u Burundi ngo kuko ryari rifise uduhade zimwe muri izo mpinyanyuro ni ugushyiraho urwego rukuru rw'igipolisi nk'uko ibiro bikuru nk'uko hari ibiro bikuru mu gisirikare Prosper Ntagwami umunyamabanga mukuru wa leta akavuga ko hari hakenewe ko utwo dutosi dutosorwa tumukurikire igipolisi cy'u Burundi kigengwa n'ibwirizwa nimero rimwe agakwega ubusa gatatu ryo kuwa mirongo ibiri ruhuhuma umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi kuva iryo bwirizwa rijaho haribonekejemwo uduhaze tutari duke haba nko ku bijyanye n'amazina y'ibisata bisa nk'uko biri ku rugero rumwe cyangwa ibisata bitari mu kibanza cyabyo bivanye n'imirimo yabyo kugira ngo igipolisi cy'u Burundi gikore neza kuruta birakenewe ko utwo dutosi dutosorwa mu byo iyi nteguro itosora aha twavuga nk'ibijyanye no gukuraho komisariya igejwe inyigisho igasubirirwa n'ibiro bijejwe inyigisho byoba mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi guhindura komisariya nkuru y'igipolisi mpuzamakungu interpol ubwibutsamana inama shikiranganji imaze guhanahana ibyiyumviro kuri iyo nteguro yarayemeje ibanje kwitosora mu duce tumwe tumwe muri iyo nama shikiranganje nyene haremejwe integuro y'itegeko ritunganya urutonde rw'ibijanye n'ivyuka byonone igisenge iyo nama shikiranganji ikaba yarasabye ko twigoro leta ikora mu gukinga ibidukikije idukamisha mu kugira icisa by'ibihugu bifise amahinguru manini manini kurikire kandi Prosper Ntagwamiye n'umunyamabanga mukuru wa leta leta y'u Burundi yagize ivyo ishikirije inshuro zitatu uweruka akaba hari mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe hari hategekanijwe ko hacaja inzego n'amategeko kugira ngo urwo rutonde rw’ibitosikaza igisenge bize birakogwa neza kuruta birakenewe rero ko hajaho itegeko rishyiraho inzego n'ibikurikizwa mu gukora urwo rutonde nyago rw'ibitosekaza igisenge rikongera rikerekana uruhara rw'umwe wese muri abo bose byega muri icyo gihe uburundi buzoba ko burashyira mu ngiro ibyo bwiyemeje mu kwemeza amasezerano mpuzamakungu yerekeye indagurika ry'ibihe buzoronka uburenganzira bwo kuronswa uburyo bwo gushyira mu ngiro ayo masezerano buzomenya urugero bugeze ko mu bijyanye n'ibyuka birungika mu kirere hanyuma bironswa ubuhinga bwo kugabanya ibyo byuka inama nshinga imaze guca hirya no hino iyo nteguro yarayemeje mu byo yasabye hakaba harimo k'utwigora uburundi buriko buragira mu gukingira ibidukikije ya ntara ya eh, bubanza umuntu bivuga ko ari umusuma yafashwe mu gatondo ko kuno w'imana nk'uko abarongo intwaro babimenyesha ngo yari mu mugwi w'abaherutse eh, gusahura imangazini yo kubara ibarabara rya cumi na gatanu muri marambya muri komine mutimbuzi intara ya bujumbura abanyagihugu baridoga bakavuga ko muri ino minsi hari ubusuma bwinshi haba mu mihana mu mabutike cyangwa mu mararo y'ibitungwa bagasaba abategetsi gukurikiranira hafi icyo kibazo butoyisimeho arongoye komine mutimudi hasigura ko ubugizi bwa nabi nk'ubwo maze hafi amezi abiri ngo n'abantu baza bavuye mu zindi ntara baje kurondera ubuzi mu gihe babubuze bagaca bacika basoma n'inkuta za mugenzi wacu Space Katesi Kabanyana umusuma yafashwe mu gatondo kuno w'Imana ngo nasanzwe ari uwaho mu marambya nk'uko abarongoye intwaro babimenyesha akaba yafatiwe bujumbura yagirizwa ko yoba ari mu basahuye imangazi ukeneye impuzu n'ibindi bidandazwa mu ijoro ryo ku munsi wa kane w'ino ndwi ku cy'icumi na gatanu mu marambya nk'uko ayo makuru nyine abandanya bivuga nibyo hariho ubusuma bwigaragaje muri ino minsi cyane cyane muri aya mezi abiri ubusuma bw'inka zimwe zibigwa igihanga aho tukibaza ko n'abungerero babifitemo uruhara b'igihanga usanga bafise abandi bakorana baba hano muri marambya hakaba n'ubusuma bw'ingurube mu mararo aho abenegihugu babyuka basanga ibitungwa byabazwe kuva amazu akamenwa musitanteri wa komine mutimbuzi aravuga kandi abo bikeka ngo bagwiriyemo abaza bava mu zindi ntara baje kurondera ubuzi ibyo rero tubaza ko bituruka ku bantu benshi cyane bavuye hirya n'ino mu ntara z'igihugu baza kurondera ubuzima babura ubuzi baca bakora ibikorwa by'ubusumo mbega komine mutimbutsi iyo birimo abantu baba bangahe komine mutimbuzi naho rusansuma rutarakorwa neza ko n'abantu bahimukira ku bwinshi tuzoronka ibitigiriye zina by'abantu bahimukiriye ari uko hakozwe rusansuma rw'igihugu agasaba abanyagihugu kwirarira no gucungera neza amatungo yabo bakadomo urutoke kuri uwo wese abateye amakenga sipesi kabanyana muri komine mutimbuzi hajyayo isanganiro barakoze mugenzi wacu sipesi karitasi kabanyana mu bijyanye n'imibano inzoga zitemewe n'amategeko ziragwanijwe ku rugero runini mu ntara y'akayanza mu y'amezi atandatu aheze uyu mwaka turimo amakuru atangwa n'igipolisi mu ntara ya Kayanza menyesha ko muri icyo kiringo hafashwe haraseswa maritiro mirongo ibiri ya eh, ya bene izo nzoga mu gihe mu myaka iheze hafatwa maritiro hafi amajana atanu n'amajana umunani ku kwezi buramatari w'intara ya Kayanza himikisha hayo asaba abakora canke abihereza ibiyayiramutwe kubabanura n'iyo ngendo buraca bugacana ayandi mu ngaburo muri bucana ayandi heruka twabayagiye ku bigize urubogaboga bita tungurusumu uno munsi jean paul w'ineza umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo adusigurira ko tungurusumu ifasha abantu bafite ikibazo cy'imitsi idatwara neza amaraso hamwe n'abafise ikibazo cy'umutima uyu mushakashatsi avuga ko abakenyezi bari mu bihe by'ubutinyanka atari byiza kwihereza tungurusumu guca n'ayandi ngaburo na mugenzi wacu Jamari Mayonga tungurusumu nk'uko bisigurwa n'umushakashatsi mu bijyanye n'ingaburo jean paul uwineza avuga ko ari byiza kuyihereza ku bantu bafise ikibazo cy'umutima cyo kimwe n'abafise ikibazo cy'imitsi mu gihe idatera neza kugira ngo amaraso atembere mu mubiri jean paul uwineza agasigura kandi ko igoma rimwe ku munsi rya tungurusumu rikwiye ku muntu ariko arafata iyo tungurusumu abantu bafise ikibazo cy'indwara y'umutima bofungura cyane tungurusumu cyangwa bakayikoresha nk'umuti abantu bafise imitsi yabo cyangwa se amariteri yabo yabo eh, arimwo cyo bita trombose cyangwa se eh, atameze neza adatimbereza amaraso neza abo bakoresha tungurusumu cyane hama kandi n'abantu bafise indwara z'imitsi muri rusange cyo bita les varices abo nabo bakoresha tungurusumu ku bwinshi igihe wifuza gufungura tungurusumu ariko utifuza yuko akamoto twakuboneka ko ni iki wokora icyo gihe urashobora gufungura e, utubabi twa persil kugira ngo akamoto ka tungurusumu ntigashobore kukuboneka ko cyane ibyo bishobora kugufasha cyane tungurusumu ushaka kuyihereza neza urugero woyifatako nk'uko abahinga bavyerekana eh, na cane cane nka OMS irerekana ko ukoresheje igoma rimwe rya tungurusumu ku munsi iryo riba rikwiye kugira ngo ushobore kwivura canke kwikingira indwara zitandukanye igihe uri kuyakoresha tungurusumu ni byiza yuko uyiheza cyane cyane wafunguye kugira ngo ntishobore kubabaza umushishito wawe uyu mushakashatsi agasigura kandi ko abantu bari mu bihe by'ubutinyanka atari byiza yuko bihereza tungurusumu kuko hari ibindi ishobora kubononera mu magara yabo cyane cyane nk'abantu bari mu bihe by'ubutinyanka utinyanka ico bita regre mensuel abo bakujatunga urusumu nk'umuti ariko nk'igifungwa nta kibazo hama kandi eh, n'abantu bakunda kuva amaraso icyo bita umwuna mu gifaransa bita epistaxis mu gifaransa abo nabo nyene bogerageza bakareka gufungura tungurusumu nk'umuti n'abana bakiri batoya e, kuyifungura kenshi e, nabo nyene bashobora gutuma esitoma zabo zitamererwa neza cyasohotse iyi ndwi irangiye gifatiye ku idimangana kuwa mirongo ibiri na kabiri mukakaro umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bw'ubumenyeshamakuru jean bigirimana w'ikinyamakuru iwacu umwanditsi w'icyo kinyamakuru atanga ijambo ry'umutwe nyakamwe ntari wenyine rivuye ku izina rya se wa jean bigirimana uw'umuryango wita john ati ego john aguma kandi azoguma mu mitima yacu igakogwa ariyo kwishimira kandi ko ari ugutsinda ubwoba tukarangura umwuga neza ati Jean ari mu mateka ya iwacu amateka y'umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi yaratanze ikiguzi gikomeye byoba bibabaje tumutetereje canke tukitetereza icyo mugenzi wacu yipfuza nuko Jean Bigirimana iyo bikimenyetso cyo kwiyemeza gukora umwuga wo kumenyesha amakuru neza ubwigenge bwo kumenyesha makuru uburenganzira bwo kuronka amakuru mukuru ku murundi wese arangiza abwira nyakamwe ati mutama nti muri mwenyene ibibazo by'uburyo byugarije hamwe onatere bituma abakozi baryo aribo baharuhira nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru burundi yeko Ico kinyamakuru cibutsa ko mu gatondo ko ku wa gatatu igenekezo rya 2021 mu kakaro abakozi bishira byo gutuma tumana kamakuru Onatel bazindutse bahagarika akazi mu kiringo gito bagaragaza akababaro kabo no kugira ijwi ryabo ryumvikane ariko bakaguma ku kazi ngo kuko ameza narigoroye badahembwa mugenzi wacu yerekana ko haheze imyaka itari mike yiboneka ko iryo shira hamwe ribonye mu gutuma tumana kw'amakuru riko ritera ritemba kuva hinjiye amatelefone ngendanwa mu burundi igurwa ry'amatelefone yo mu ryaragabanutse cyane umutahe wa onateri wavuye ku miliyaridi icumi z'amarundi muri bibiri na cumi na gatanu igifungu cyo kihari amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru ababyeyi bari ko barondererwa iteramisha abana mu buruhuko byandikwa n'ikinyamakuru cy'abigisha ravado ransenya mu ntumbero yo gukurikirana abanyeshuri mu buruhuko bw'iki amashyirahamwe atandukanye yo mu gisagara cya bujumbura yarabateguriye ibikorwa bitandukanye ni nko kwinonora imitsi gusukura amabarabara hamwe n'inyigisho ku bijyanye no kwirinda inda zitifujwe ibiyayiramutwe umugera wa sida n'ibindi mugenzi wacu yemeza kugwaruka baganiriye bafashwa n'ivyo bikorwa nayo ku ruhande rw'abavyeyi bavuga koko gukurikiranwa mu kiruhuko bituma abana babo babaho mu mutekano bakongera bakunguka ubumenyi ariko rero byose ngo ntibyerade kuko umwe mu bayobozi b'ishure ababazwa nuko hari abana basigara muhira kubera ubukene bw'amafaranga yo kuriha agasaba abajejwe intwaro gutora uburyo bwo gufasha abana mu kiruhuko ata amafaranga arinze gutangwa ubutungane bw'imakamba bwoba burondera iki mu kunguruza isango ry'urubanza rw'umushikirizamanza wa repubulika wo mu ntara ya bururi uko niko bibaza bagenzi bacu bo mu itorokanizo ry'amakuru net press mu gihe urubanza rwo kuburanisha agricole ndayitwaye ko umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bururi kwari gwitezwe ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 2021 ukwezi kwindwi muri sentare subiramo imanza ya makamba mu manuko bw'igihugu bagenzi bacu bandika ko ugo rubanza gwungururijwe ku igenekerezo rya 2028 ukwezi kwindwi kumvo zitasiguriwe umuryango w'uwakorewe icaha mugenzi wacu wo muri net press yibutsa ko uyo mugabo akwirikiranwa ku caha co gukubita umwana w'umwigeme yiga kuri lycée communale ya Nyanzarake hari igenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ntwarante uwo mwigeme ngo yakubiswe n'uwo mushikiriza amanza kuko yanse kuryamana nawe nk'uko byemezwa n'ababibonye amezi ane inyuma y'icyo cyaha ararangiye inyuma y'amezi ane hakoze icyo cyaha urubanza rwunguruje mu kiringo cy'indwi nk'uko bagenzi bacu ba net press babandanya kubyandika mu gusozera itorokanizo ry'amakuru ya BP bandika ku buhizi bw'uwitwa Tanaze Bizimana akora ivyo kubaza yashoboye kwiyubakira inzu mu gisagara ca Bujumbura mu iparasera yaguze amafaranga akuye muri uwo mwuga wiwe nk'uko byandikwa n'icyo kinyamakuru cya leta atanazi yatanguje umutahe wogura imbaho ijana n'indwi yaronkejwe n'ikigo cy'urwaruka cyo ku buterere cyitwa dombosco igihe yaronswe urupapuro rwemeza ko yahejeje inyigisho z'imyuga kuri iryo shuri aho yaciye atanguza uruganda rwo kubaza muri karitsiye y'icyenda muri zone ngagara uruganda rufise abakozi cumi n'umwe intana duciye turangiriza n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mwayashikirijwe na Lydia Gahimbare na Edine Bell nibigira mubandanye gukurikirana ibiganiro bya hadiyo isanganiro amakuru ashyikirizwa n'ibinyamakuru